But if the power of the insight, power of the panya different, maybe the brightness may different too. ค่ะแต่ว่าในผู้ที่มีปัญญาแตกต่างกัน ความสว่างของรูปย่อมแตกต่างกัน ความสว่างจะแตกต่างกัน ความสว่างของแสงย่อมแตกต่างกันค่ะ Okay, now you know how to discern ultimate materiality in idol. และในขณะนี้ท่านก็ได้ทราบแล้วว่าจะกำหนดดู รูปปรมัตในจักขุทวารได้อย่างไรคะ After that you need to do ear door, nose door, tongue door, body door, and mind door. หลังจากนั้นท่านก็จำเป็นที่จะต้องกำหนดดูไปทีละหนึ่งทวารเช่นโสตทวารคานาทวารชิวหาทวารกายทวารและมโนทวารค่ะ Only then you can practice sunyata sunyata mm. Yesterday what I have explained ค่ะหลังจากนั้นท่านจึงจะสามารถปฏิบัติสุญญตาซึ่งเป็นวิโมกหนึ่งที่ท่านกล่าว ที่ท่านเรวตาอธิบายไว้เมื่อวานนี้ค่ะ I think today it is enough วันนี้พอสมควรแก่เวลาแล้วค่ะ We will share m e r i t s done today repeat after me ขอให้ว่าตามท่านเพื่อแผ่เมตตาค่ะแผ่ส่วนกุศลค่ะอิดามิปุญญาอาสวะขยาม Waham hotu. Waham Idam me punyam. Idam me punyam. Nibbanasa. Mama punya bagam. Mama punya bagam. Sabba satanam. satanam. Desamam Punya Pagam Lebantu Sadu Sadu Sadu